Hotza lagun hasidia atzo denarbeko maskadak, gentia plazan ederki bildu da, nahiz ramezala ikaragarriko hotza zen, eta aurtenko jokietan, aktualitatea prezentzen pedikietan Trump, Putin, ipar koreako lehen txinakua, Macron eke bernak dutu, eta jaka gorien prezentziae, maskaden bidez agertu da, gehi te jaka janja kolo eskuak, zuineke iabilike dien mediterranea zei harkatzen dien etorkinen txokoritzeko. Hortzaz gain gaizaberriake agertu dia utenko maskadan, halanula belhagilik. Gu uh, belhagilik, uh, eh, natura representatzen dizugu, Äh, berri gututzu, neskatila talde bat gututzu eta gue rola duzu uh, hartzaen uh, Eh, egan nahi dizu be, bedatxea gai atzartzen dugula. Gizala dila aspaldi eh, sorginak baziela, belhagilik, eta ordin zentakez eh, neska talde bat bekinen, zentakez kargu behi bat ezartzia, eta zentakez belhagilik, naturaekin eta hartzaekin jokia egiteko. Kritikatzen titzugen amini bat jentik, zenta hauek naturen kontre gaiza bat egiten izi eta gehor gutitzi hoien jagusteko. Karguk berriak asmatu behar izan die dantzaien tako ebai, hizko maskader kumpatuz, autenkuetan beita dantzai saldua eta hoik bitaldetan behesi behar izan dia. Hamabi dantzai eh, behitugu, be, deibatu jagu bitalden egitia, gurrik eta prefosta beltzak ordin. Ordin ahinean ba kotxai eh, ben mementua eman, eta hartako beltzer, eh, sotilantza, dantza eh, inde maitia pada eman jat eh, belhagi lezo kiberri horrekin. Eskuz apartekin urrentu dia maskada kalde batetik txalutzeko gazte hoiek egin balientiak, bestetik eskiene behotzeko eta plaza istantian hustu da.